Bana lazım bir kibire gelemem Çapı küçük kalçaya gelemem ey Çok fazla ısrara gelemem Çok konuşanlar gelemem bo Çat kapı olayına gelemem Partinde kız yoksa gelemem ey Louis aksine gelemem yeah Sahte olan hiçbir şeye gelemem wow McLaren'e Chevrolet'e gelemem Köpürlükten farklısına gelemem Kolum dolu fırlasına gelemem Ağzım dolu altın tabi gümüşe gelemem ey Paranoya kaltığa gelemem wow Paramı ver fazla gelemem ey Gece yaşarım gündüze gelemem ya yeah. Gündüz yatarım güneşe gelemem wow Kep takarım az etmem bereden Lep demeden yine flow akar dereden Sırtımda keneler gezdim seneler Doğruyu severim yanlışına gelemem Telefonum çalar meşgullere veremem Gece Gece saat 12 bu işlere gelemem Post makinesi yok nakitimi veremem Yine geç kalıyorum dakikimi denemem Maradona düşmüş ne haber peleden iş yapalım boş muhabbete gelemem Azimle sıçmam mermeri delemem Bildiğimi okurum aksine gelemem Gelemem Gelemem kendimi geremem kimseyi geremem Gelemem Gelemem çok isterse canım inerim tepeden Aksine gelemem rap yaparım Kar yağsa da üşümem kep takarım Hep sakarım seç bakalım sek yapalım Kaderin cilvesine tek atalım fake atalım Bayılana kadar bu işi yapalım Ayılacak mı tüm nesiller bakalım Bana lazım bir kibire gelemem Kapı küçük kalçaya gelemem ey Çok fazla ısrara gelemem çok konuşanlar gelemem wow. Çat kapı olayına gelemem Partinde kız yoksa gelemem ey Louis aksine gelemem yeah Zaten olan hiçbir şeye gelemem wow. McLaren Chevrolet'e gelemem Köpürlükten farklısına gelemem Kolum dolu fırlasına gelemem Ağzım dolu fırlattım tabi gümüşe gelemem ey Paranoya kaltığa gelemem wow. Paramı ver pazarlığa gelemem ey Gece yaşarım gündüze gelemem ya yeah. Gündüz yatarım güneşe gelemem wow. Numaramı isteyene veremem Saçma kız bütün gün denemen Ey sakın olman lazım belki gelemem Yapıyorsun pireyi develen Ey ey her gün benim hakkımda melemen Kızdırmaz kendimi geremem Ey ey kafam rahat takılıyorum ne desem Bilmiyorum ol bana sevecen wow. Alma fazla benzini Gazın bitmez henüz ama yolla yine yenisini Kuzey güney esti mi? İzmir batısına doğru otobanda son süratle çeşme mi? İçi geçmiş hepsinin İster hep çıkarayım boynumdaki kolelerinde hepsini Çıkaramam maalesef altınları megama güç verir tabi göremem ötesini yeah. Bana lazım bir kübire gelemem Çöpü küçük kalçaya gelemem ey Çok fazla ısrara gelemem çok konuşanlar gelemem wow. Çat kapı olayına gelemem Partinde kız yoksa gelemem ey Louis aksine gelemem yeah. Sahte olan hiçbir şeye gelemem wow. Raplara ben gelemem Köpürlükten farklısına gelemem Kolum dolu fırlasına gelemem Ağzım dolu fırlattım tabi gümüşe gelemem Ey paranoya kaltığa gelemem wow. Paramı ver fazla gelemem ey Gece yaşarım gündüze gelemem ya yeah. Gündüz yatarım güneşe gelemem wow.